Desde aquí y ahora comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Polizona FM Comenzamos la cápsula número 10 de Estación Aeropuerto. Les habla Pablo Dintrans de Estación Aeropuerto, transmitiendo de la precordillera de Chile, en especial para las Islas Baleares en el centro del Mediterráneo. Saludo a Palma de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza. Eh, también a toda Latinoamérica, sus principales capitales, a Buenos Aires, en especial porque hoy tenemos un contacto directo con eh, Buenos Aires, con Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, Sao Paulo, bueno, Brasilia. Eh, y bueno, todos eh, estos lugares donde Estación Aeropuerto se escucha. A Montpellier también saludamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una fecha muy importante para Chile, que es el momento en que comienza el estallido social o el despertar, hace dos años, el 18 de octubre de 2019. Y para eso vamos a usar eh, algunos vínculos que han existido entre Chile y Francia, pues eh, dos eh, hechos históricos que marcan la historia de Chile han tenido como protagonista la cultura y a veces las situaciones que eh, van emparentando los procesos sociales y políticos, tanto de Chile como de Francia. Vamos a partir el programa con un referente de la música protesta de Francia, eh, John Jean Él eh, toma una letra que la escribe Luis de Aragón, que es un, un tremendo representante del movimiento surrealista francés junto a André Breton y dedican algunas palabras y algunos versos hacia Chile y en especial para Pablo Neruda. Eh, es el primer tema que vamos a escuchar y en eh, parte de la letra dice, el cielo era de terciopelo incomprensiblemente, la tarde cae y los buenos días. Mueren no sabe cómo. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? En los pasos pesados de los soldados. Cuando oigo la canción negra, de Pablo Neruda. Cuando la música es bella, todos los hombres son iguales y la injusticia se revela en París o en Santiago. Y luego vamos a escuchar a quien eh, protagoniza eh, una nueva versión de este tema y se sitúa en la Plaza Dignidad, que es la Plaza Italia o Plaza Baquedano, es un punto eh, neurálgico de la capital de Chile, donde habitualmente se celebran los triunfos deportivos y donde se concentraron gran parte de las manifestaciones en contra de esta situación de abuso, eh, tanto en lo económico, en lo político y por supuesto también cultural. Muchas banderas, eh, mucho carnaval y también mucho dolor. 400 chilenos perdieron la vista eh, por parte de la brutalidad policial eh, desde, desde, que comenzó el estallido. Hervé, Hervé Segata es eh, actor francés de teatro y televisión, vive hace 15 años en Buenos Aires, él luego de este tema nos va a dar su testimonio sobre esta versión en el cual también se sigue indagando en este nexo entre Chile y Francia parte de la letra de la Plaza Dignidad, la versión que hace del tema que vamos a escuchar en unos segundos más, de Segata. Hablamos el mismo lenguaje, el mismo canto nos une. Una cárcel es una cárcel tanto en Francia como en Chile. ¿Cómo creer, cómo creer en los pasos pesados de los soldados cuando se escucha gritar la esperanza en la Plaza Dignidad? Vamos a escuchar la versión primera y luego el testimonio de Hervé Segata. Je vais decir la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se terrent au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, On ne sait comment. Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Oh que la musique est belle, tous les hommes sont égaux. Et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago, nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage, en France comme au Chili. Comment croire, comment croire, pas pesant des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comme un comme un pour pas les soldats. Quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays à pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, tristes et beaux comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire, comment croire aux pas présent des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. tes forêts le hêtre, tes myrtes méridionaux. Oh mon pays de salpêtre, d'arsenic et de guano, mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis. Verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees Comment croire, comment croire aux papes et les soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda, dans ma toile, dans ma toile, dans ma pensée, dans mes soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda, absent et présent ensemble, pas visible, mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire, et dans la foule chantant. Comment croire, comment croire au pas pesant les soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda? Polisona la de Don Pablo FM. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Y continuamos aquí en estación aeropuerto junto a Polizona FM. Hoy tenemos un contacto con Buenos Aires, Argentina, y nos honra en este eh, programa especial dedicado a este vínculo. Ya lo escuchamos, este tema dedicado a Pablo Neruda, esta metáfora que habla de la noche como la dictadura y la vida como la poesía, la música que se van nutriendo. Así que Hoy eh, eh, es un día especial, así que contentos de que Hervé nos puedas contar sobre esta historia tan fascinante de la Plaza Dignidad. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, soy Hervé, el, chico que cantó la canción sobre el estallido en Chile. Eh, vi tu, tu, mail, recién veo tu mail, muchas gracias por tu mensaje. Te cuento un poco en, en pocas palabras, bueno, yo soy francés, pero hace 15 años que vivo en Buenos Aires. ¿Y por qué hice eso? Porque tengo muchos amigos chilenos eh, y dentro de mis mejores amigos. Entonces siempre, fui muchas veces a Chile, eh, tengo un vínculo particular con Chile, de alguna forma. Y dentro de esos amigos, eh, tengo un amigo que es fotógrafo, que se llama Luis Lobos Robles. Que, que él estuvo durante todo el estallido ahí en primera línea sacando fotos, y sacó fotos increíbles. De hecho, por ahí conoces su página, se llama La Hora Sonó. Eh, bueno, hizo muchas fotos y fue él en realidad que me propuso de hacer como un videíto para hacer como un homenaje a lo que había pasado en Chile y usando sus fotos y bueno, con alguna canción. Yo ahí empecé a pensar qué canción podría ser y ahí pensé, me acordé de esa canción de Jean Ferrat, que es un cantante que quiero mucho, que un cantante digamos bastante politizado de izquierda y él había hecho una, canción sobre Pablo de Ruda. En realidad, nada que ver esa canción. Yo le cambié la letra, la adapté, digamos, a la situación eh, entonces por eso eh, la canción mencionó mucho la Plaza Dignidad eh, y la canción se llama L'Espoir, ¿no? La Esperanza. Y bueno, era, era como un homenaje al pueblo chileno que se, se levantó y que nos, nos, mostró algo que muy conmovedor para, para, el mundo entero, digamos, ¿no? En este momento donde todo parece tan, o sea, todo parece tan, em, estamos tan sumisos, ¿no? Todos, y de repente em, Chile se despertó, digamos, eso, era un poco eso la idea. Y yo creo que la idea también de, de Luis, cuando me propuso eso, también era como, eh, le, interesa ver que la canción sea en francés eh, para como poder mostrarlo un poco afuera, digamos. Eh, y de hecho tuvimos bastante... Em, o sea, mucha gente nos escribió, por ejemplo, chilenos que vivían afuera, en Francia, pero no solamente, también en Canadá, en España. Em, estuvo lindo lo que se armó con ese video, la verdad. Estás escuchando Estación Aeropuerto, fuera del radar. la légende de ceux qui se sont battus et font les oiseaux des Andes se taire à la nuit venue. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours me retombent, ne comment. Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends crier l'espoir sur la place Adignina lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux et l'injustice se rebelle à Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends monter l'espoir sur la place à sur le fouet de la famine, terre, terre des volcans. Le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant, pays d'où peuvent vivre des lièvres et des pumas, Tristes et beaux comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends chanter l'espoir sur la plaza dignida? Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats j'entends trembler l'histoire sur la plaza Dignita. Polizona FM. Finaliza nuestro viaje por la música afromundial. Gracias por volar con Estación Aeropuerto. programa conducido y realizado por el periodista Pablo Dintrans. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras.